оваа тема, па ќе кажам на некој начин исто така е поврзана и со предходните, Јер конкретно за ова што денес ќе озборувам, инспирацијата ми дојде деновиве потикнато од некои случувања. Нема да кажам какви случувања, меѓутоа од самата тема веројатно може би ќе сватите. И за некого може би ќе представува не верувам за некој тука што е, ама за некој што може би ги слушал, не знам, може би ги представува малку како се изразам, потешка артилерија, ама, знаете, некојаш и самиот Исус знаел да да пука под наводници со потешки артилерија. би започнал, преди да стик биде во Римјаните 1.16 со текот на предавањето ќе сватите која е врската и со претходната проповед, која што пак беше за како се викаше правење и честни беше насловот, не знам дали ви го кажат насловот воопшто, но здрувавме за тоа значи какви Бог луѓе бара на овој свет, какви му се потребни за да ја одбрана неговата чест, неговиот карактер, сега во тоа се честни луѓе, луѓе кои што не лажат луѓе, луѓето кои што лажат, кои што не подлажнуваат, туку лажат, наистина и тоа им станало можеби практика, а, имаат свој татко. Библијата вели таткото на лажат. Но е сега да навлеземе во оваа денешна тема. Римјаните 1.16 и 17 многу добро познати стихови. знаеме дека Бог не повикал од овој свет со цел да го шириме Евангелието, таа радосна вест, дека има надеж, дека не е се пропаднато со тоа што сме паднали во греф и тоа готово. Не следува смрт и ништо повеќе. Не, има надеж, и надежта да е токму во Евангелието, а Евангелието е централната точка во Троангелската вест, поготово Првата ангелска вест, затоа што на некој начин овие 3-4 теми и ни се поврзани со Првата ангелска вест, Значи, читаме 16 стих, зашто јас не се срамам, вели Павле, од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првен за јудеец, а и за грк. Зашто во него се открива Божјата правда, од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее од вера. Ке потенцирам овде две работи, кои Павле ги нагласува. Евангелието е тоа кое што ослободува, кое што обединува, кое што не прави разлики. Дали стана збор за грк или за Евреј? Дали е јудеец, дали е божец. И втора работа што забележуваме централно место, значи офаќа праведноста со вера. Значи, е, Павле спомнува евангелието и после вели зашто во него, значи преку него се открива Божјата правда од вера во вера како што е напишано, како што напишал Авакум и Хабакук, праведникот ќе живи од вера. А ние сме тие гласници кои што Бог не избрал, не повикал за да го однесеме тоа евангелие до секој колено, секој народ. Сега да отвориме Галатјаните трета глава. шести стих. Од 26 до 29, потоа што ќе читаме зашто сите сте Божи синови преку верата во Христа Исуса. Зашто сите кои се крстите во Христа се облековте, се облековте со Христа Нема веќе ни јудеец, ни грк, нема веќе ни роб, ни слободен, нема веќе ни машко, ни женско, зашто вие сите сте едно во Христа Исус. Рековме дека единството е она кое што највеќе го прославува Бога. Кога светот ќе види дека сме единствени, дека се љубиме еден со друг, наистина ќе бидат силно осведочени за силата Божја, за силата на Евангелието, за самиот Бог. А ако сте Христови, вели, тоа сте Адамово семе, семе наследници по ветување. Значи, повторно, а, го истакнувам овој дел, Нема разлика меѓу јудеец, грк, евангелието за секој евангелието обединува, евангелието слободува од разно разни предрасуди, граници. Да отвориме, отвориме сега Колосејните трета глава. во Колосејните трета глава. И па малку неќе ја прочитам скоро цела глава. Нема да се задржање многу, меѓутоа да <clears throat> ова е се уште како еден вид вовет. И така, ако скреставте на четвртиот стих, со Христа барете го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога, оној кој што е обличен во Христа, кој што воскреснал а, со Христа, значи кој што е ново битие, тој се занимава со тие работи што се горе, со небесните нешта. Мислете за она што е горе, а не за она што е на земјата, зашто вие умерте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. Ако ќе се јави Христос, Нашиот живот тоеш и ви ги се јавите со него во слава. И така, умртвете ги своите членови што се на земјата. Блудството, нечистотата, страста, лошата желба и лакомството, што и лопотноство. заради кој доаѓа Божиот гнев на непослушните сирови. Меѓу кои вие вие некогаш шодевте, кога живеевте во нив. Но сега отфрлите го и вие сето ова. Гневот, јароста, злобата, хулењето, срамните збори од својата уста, Не лажете се еден друг. Еве, врската со едната полука. Проповед. Зашто го соблековте ставиот човек со неговите дела? Тоа е, сите тие работи се својствени на стариот човек. И се облековте во нов, кој се обновува во полно познавање по образот на онај кој го создал. Каде нема веке ни грк, ни јудеец, повторно ова обрезание или необрезание, варварин, скит, роб, слободен, туку Христос е се во се. Ова е силата на Евангелието. Каде што обединува, каде што руши граници. И така облечете се како Божи избраници, свети и возлюбени во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и поштевате се еден на друг, ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така и вие поштевате а на сето тоа облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство. И Христовиот мир да владе во вашите срца за кога сте повикани во едно тело и бидете благодарни. Христовото Слово да живее изобилно во вас, во секоја мудрост учете се и опоменувајте се еден друг со псалми, химни, духовни песни, пејте му на Господа со благодат во вашите срца. И се што правите, со збор или дело, внимавајте, значи, се што правите, Правете го сето тоа во името на Господа Исус. негова слава, на негова чест. Од друга страна, веќе спомнавме неколку пати, дека она што го правиме, она што го зборуваме, или е во правесна, одбрана на Господовата чест и неговиот карактер, или пак за сметка и оправдување на лукавиот. Отвориме Исаија 6, прва глава. Ова е делот кој што Исус, кој ќе застане да чита во синагогата, го прочитал и рекол дека во тој ден и ова прво што се исполнило, и е да видиме што всушност опфаќа радостната фест. Веќе читавме доста стихови, меѓутоа и ова да го читаме на едно одмет. 6 прва глава Исаја од први стих. Духот на Господа Бога е на мене, зашто Господ ме помаза, ме испрати да им донесам радостна вест. На бедните, да ги извлечам скршените срца, да им проповедам слобода на заробениците и ослободување на оние во темница, да ја навестам годината на Господовата милост и денот на одмаз на нашиот Бог, да ги развеселам натажените на силни и да им дадам венес, место пепел, масло на радост, место облека на жалост, песна благодарница, место очен дух и така натаму. Што носи Евангелието? Што е она што ние треба да го однесеме до луѓето, всушност преку носењето на таа на вест. Надежта за спасение, за ослободување на оние кои што се во темница, е само буквално, се мисли, значи, на оние кои што се врзани, кои што се робови на разни ограничувања, предрасуди, робови пред се на гревот, сваќање на нештата и така натаму. да ги излечи скршените срца. Да ја навести Господа, годината на Господовата милост и така натаму. Тоа е она за што сме повикани и ние и верувам помазани со Духот Свети. Но, знаете, како ќе има одесете добрата, јалосната вест на човек? Со кој орган, со кој член од своето тело се служите највеќе? Јазикот, пред Треба да пренесете веста. Ама, за жал, мнозина јазикот го користат за други нешта. А, рековме минатиот пакт. Оние кои што прават сплетки, лажат, услужат на другиот свесно или несвесно. Да отвориме сега за момент на кратко во дела 14 глава, од каде што го всушност е изведен насловот на денешната тема, че ова беше како вове до сега, да сватиме што всушност опак Евангелието, што и каква вест треба да однесеме на луѓето. Значи, дела Апостолски 14 глава читаме од први стих, први, првите два стиха. Видно, оваа ситуација кога Павле и Варава, Варнава, се во иконија и нормално проповедаат Евангелие, видите што се случува. Во иконија влегоа заедно во јудејската синагога и избруваа така што поверува големо множество, и јудејци и грци. Нема разлика меѓу јудеец и грк, нема разлика меѓу слободен и роб. Евангелието за секој, евангелието обединува, ослободува од разни предрасуди. Но јудејците кои не ги послушаа, ги обунија и ги огорчија душите на многобочците против прајата. Значи, можеше да стои како наслов нова тема огорчени души, меѓутоа јас се одлучи за затрувени умови. Именно вака е преведен овој текст во еден од англиските преводи. Не заприметив баш кој. И тоа некако повеќе ми одговара. Ќе видите сошто. Дел од јудејците, за кои што, веројатно, проповедањето на крстот, односно Евангелието, беше соблазна, а не вест, радостна вест и ослободување, ги огорчија, односно ги затурија умовите на останатите. Добро, само тие два стиха, Односно, значи. ќе читаме повеќе стикови од оваа глава. На кој начин ги затрија уморите? На истиот начин како што се носи радостната вест, на истиот начин можете да ги затурите умовите, да ги затурите умовите на луѓето, односно повторно со јазикот. Еве зошто избрав темата се вика затурење умови, затоа што Јаков 3:8 вели: Никој од луѓето не може да го скроти јазикот, немирно зло полно со смртоносен отов. со јазикот, можете да ги затрвите уголите на И ќе видиме, сведоци сме дека секаде кај што Павел, Варнава и останатите апостоли го шире Евангелието по ни втрчале како, да не кажам како што, јудејци за кои што тоа било соблазна и ги затрујувале умовите, како се изразам, значи ги у ствари, умовите на, на луѓето да го одбијат, да ја одбијат радостната песна кој што носи ослободување. Ослободување, меѓу другото, најразноразни предрасуди. Е, кога сме сега веќе тука, кај предрасудите, знаеме, ние, сите ние знаеме денеска како сме ослободувани и какви се предрасуди се има меѓу луѓето, иако е живееме во 21 век, иако имавме и председател протестант, па сепак толку многу им се затруени умовите на луѓето, да, на нас гледаат како на некои нововеци, на не знам, вакви, такви, чудни, кои што држат само Библија, не знам што. Другите протестантски заедници исто ќе подигаат предрасудите кон нас, ги трујат умовите на луѓето, демагете, ние сме евреи, држиме сабота, ние сме евреи, ништо повеќе. Ја да ми свинско, држи ми само тоа. Кога да тоа е најбитното нешто. Но, да ги оставиме и тие, и тие, да влезе малку кај нас. Чи зборам за во адвентизмот, не зборам за Само кај нас, овде во петот пас. Што со нас, дали ние подигаме предрасуди, дали ние идеме и го шириме Евангелието, радостната вест, или пак ги труиме умови на луѓето. И како сум се запрашувал од секогаш како си дозволуваат такви интелигентни, високи интелигентни луѓе да подпаднат едно, едноставно под, под тоа труење, значи да, да го затрујат својот ум со глупост. Како? Прво, со лукавство успеваат да бидат затруени нивите умови. Секавате на, <clears throat> ќе ги спомнам сега како ликови само, на Амно, Тамара, Авесал. И значи, што се се случувало? Амно, кој што е син на Давид, ќе му се допадне Тамара, која што му е сестра, и па знаете, она негова сплетка што е прави, се прави болен, па и ја обесчествува Тамара, па Авесалом, кој што е брат на Тамара, ке ја начека, односно ке, ке најме луѓе, едноставно да, да го средат Амнон. И Авесалом ради тоа ќе биде во бегство еден одреден период и потоа ете Давид ќе се смилува, знаете како и секој чедо и Авесалом бил мил и Авесалом ќе го прибере. Се враќа назад во Иерусалим. Но, што прави Весалом? Ова е една совршена слика на тоа што правил гјавол на небото. Целосно истото. Тој го Самуилова. Втора книга Самуилова. Лукавството на Авесал. На кој начин ги е буквално ги украл срцата на луѓето. Односто, нормално со труење, ги затруил најнапред нините умови. Значи, втора книга Самуилова, 15 глава. Читаме од први до шести стих. Значи, откако веќе Авесалом е вратен, Авесалом кој што не сакал само да биде судија, како што вели овој текст, туку сакал да биде цар, да се зацари, па како што доликува на еден цар, а не како Давид, царот треба да има биде свој своја конјаница и знаеш знаете она предходница која што оди пред царот на коњи, па вакви, па така па трубачи, па не знам што, и ели, и тоа Варусалам да, си набави кола и коњи и 50 луѓи кои трчаа пред него. А Весалом стануваше рано и сутрина, ама не за да собира мана, <laughs> или да проучава во една преносна смисла од Божјата реч, туку застануваше по патот што водеше до градската врата и секој што имаше некаква барница, та одеше кај царот на суд, а Весалом го повикуваше кај себе и го прашуваше. Значи, најапред ти им се приближуваше на луѓето, како е да загрижен за имниот живот, за негото добро, за ете, што сега мака ги снашло па да. на суд, од кој град си, а кога тој би одговорил твоја слуга е од тоа и од тоа Израелево племе, тоа што е Саул му речеше, знаете, значи тоа било муавец, овде кажено во две реченици. Па гледаш, твојата работа е добра и праве, значи ти си прав, ама, ама нема да најдеш никого кој би те послушал кај царот. Джабе, твојот случај е изгубен. Предварено ти кажувам. А и некој прав си, за прав. Значи, им се приближувал на луѓето, со, со чувствувал на некој начин со нив, со нивниот проблем и што прави понатаму, го сртува да себе полека вниманието кон себе. А Весалов ке продолжише, а, кога би ме поставиле мене за судија во земјата, секој што би имал некаква парница или судење би доаѓал кај мене и јас би му дал правда. Како прво, не знам што судија ке беше тој, како што сите што ке дојдеа, тој му глед, станува збор за правда, да се мисли дали е праведен или е крив, ама сака да каже да се наметне самиот себе си како праведен. Системот смрди, не вреди, мора да се смени нешто. Ова е веќе кампања, значи цела кампања и траела, мисле, скоро 4 години траела ова кампања ве само што е правил. Полека ги трува умовите на луѓето против својот тафо, за да ги придобие на своја страна. А кога некој ќе му се доближеше, за да му се поклони, тој би ја испружил раката, ќе го привлечеше кон себе и ќе го полюбеше. Дори и батнеше. Така правеше Весалом со сите израелци кои доаѓаат на суд кај царот. Видете, поготово со оние кои што имале некоја парница, значи, па најал каде и како да работи. Со тоа Весалом ги придобиваше срцата на израелците за себе. Со лукавство труе, ги трујете умовите на другите. Место да проповедате Евангелие, вие се бавите со нешто друго. Втора работа, втор начин, како може да останува збор за нас, како можеме ние да паднеме во една таква ситуација, да, да бидат затруднени нашите умови. Дел Апостолски 13 глава, сега веќе остатокот од Значи, темата тука највеќе се задржуваме во дела апостолски. Да ги видиме доживувањето на, на Павле, на, на Сила, на Варнава, на сите оние силни проповедници за Евангелието и правдата на Господа. Значи, 13 глава дела апостолски, на кој начин се труеле умовите на луѓето? Од 42 стих. Кога изнегуваа ги молеа, ги молеа да им ги проповедат овие збори во едната сабота, че ги од синагогата, ги молеа да дојдат и следната сабота. Очигледно имало влијание на луѓето. Значи, проповета речта што е тоа. Кога соборот се разотиде, многу јудејци и прозелити, еве ги овие кои што трчале постојано по нив, кои го почитуваа Бога, односно се извинувам, подосно ќе дојдат тие на ред, кои го почитуваа Бога, појдува по Павле и Варнава, тие им зборуваа да ги и ги наговараа да останат во Божјата благодат. А војната сауна да се собра скоро цел град да го чуе Божјето слово. Значи неверојатно внимание предизвикале е Павле и Вера. Ако го јудејците видува множество, множство на луѓе, се исполнен со завист. Повторно да се браќа ни значи, јудејци. И со хулење говореја против Павловите зборови. Не, не се тоа Павлови зборови. Тоа што Павле зборувал Евангелието. Тогаш Павле и Барнава им рекоа одлучно. Требаше да пред ван да ви се проповеда Божито Слово, но бидејќи вие го отфрлевте од себе и не се сметате достојни за вечниот живот, еве ние им се обракеме на народите. 48 стих. Кога народите го чуја тоа, се радуваа и го славеа Господовото Слово и поверуваа мнози на кои беа определени за вечен живот. Но, имало и радост, имало и нешто друго. Господовото слово се распространуваше по цела земја. Идојците ги потикнаа, видите, на кој начин, успеале да затворят многу умови кои што претходно биле осведочени. Што кого потикнаа? Угледните и побожните жени и градските првенци и подигнаа гонење против Павла и Варнава и ги изгонија од своите предели. Користење на влијателни личности во обштеството, може да кажеме, проповедник, старешина, значи, луѓе кои што се начални позиции, кои што имат влијание. Знаете, поради ваквиот однос на <clears throat> старешинството во тоа време а, се случило да евреите го раснат Христа и да ја отфрлат монаката. <clears throat> значи, користење на влија... влијателни личности, но Ова е порека за нас, дека не треба да се подпираме премногу и да подпаѓаме под влијанието на личноста, па било која и да било Та. Така. Да видиме во Галатјаните што се случува во втората глава. Галатјаните втора глава, овој пример не е многу добро познат. Галатјаните втора глава, кога Павле ќе му стане да го укори Петра. Знаете кој бил Петар? Лично со големо влијание во првата црква. Ги другите Павле, тој им тоа Павле, ќе забележи овде неговата реакцијата на Павле, а и а, тоа како Петар со своето влијание поделувал на други јудејци, меѓу кои бил и Варнава. 11 стик, значи од втора глава Галатјаните. Кога Кифа, значи Петар дојде во Антиохија, му се спротистави во лице, зашто требаше да биде осуден. Имено пред да дојдат некој од Јакова, тој јадеше со се кога дојда овие, јудејците, тој се повлече и се отстрани заради страф од обезанието. Дволичен Петар. И дволичен со него, значи не само Петар, туку и другите јудејци, така што нивното мере го заведи Варнава. Вите како, значи, може човек да подпадне, да го затруе својот ум, ако следи, ако падне под влијание на личност која што има авторитет, кој што е влијателна. Но да не даде Господ, не смееме ние да паднеме под такво влијание, па без разлика за кого стане збор. Трета работа, како, на кој начин ден денеска луѓе интелигентни, високи интелигентни имаат проблем и дозволуваат да бидат затруени, место да го проповедаат Евангелието, се бават со небитни работи и биваат затруени. Трета работа е менталитетот на групата. Менталитет на толпа. Не знам, дали сте биле некој што, што за некој настан кај што врие од луѓе, значи, може би футбол, футбол, футболско таклица. И таму многу не размислувате што правите. Толпата која ќе ве занеси Еве ден денеска ние вчера некои кога слушавме некои се случуваат разноразни глупости по тие теми. Јас еднаш во животот имав таква една прилика, никој значи во живот не сум бил некој што да предизвикувам uh, проблеми, да, да, да, да покажувам некој наследство или било што, меѓутоа кога сте во толпа, е тогаш веќе сте друг, ќе ве понесе толпата. А, се случи тоа некаде таму, поверојатно на почетокот 90 те години кога се растураше Југославија и беше футболско такмица. <clears throat> Ова како едно мало искуство. И отидов со другарите да гледаме овче поле. Кој знае која лига беше таму, некој од тие селски лига. <laughs> За разлика од ракометот, значи кој што стварно е добро се држи ден денес, футболот е ништо. Како и да е, игра овче поле со куманов. И знаете тоа што влиеше и секоја, секоја мала искра можеше да предизвика проблем. И дојдоа кумановчани ќе навиваат за куманов. И во еден момент почнаа да викаат, да скандираат, ово е Јужна Србија, ово е Јужна Србија. Куманов. Да, Куманов. Следната секунда почнаа да летаат камења и парчиња таму од тоа, не знам, од луѓе од трибините кои што се распаѓаат, не знам, пачиња од бетон, буквално почнаа да летаат кон нив. И овие што ќе прават, почнаа да бегаат. Па ја не знам, половина од трибината и повеќе тргнаа по нив. Од нашите. Тргнаа по нив. И беа фатени во теснота во некој автобус, не неверојатно мисле дека ќе фаќаат автобус да бегаат. Меѓутоа, беа фатени во тесно, колено од две страни. Ако не интервенираше полицијата, можеше се што да се случи. Значи. И ја бев меѓу тие, замислете си кој што ги бркав нив. Ама, значи, ова како полука, кога сте во толпа, во мноштво, како вие не размислувате воопшто. Вие се водите, водите по менталитетот на толпата, значи, е, да копцуе таму на, на утакмиси и сите други, пцујат, викаат. Значи, неверојатно е мокта и влијанието на, на, на толпата, ќе видиме библијски пример, И бев релативно млад тоа тогаш, значи. 16-17-18 години, не знам. баш тие лудите години кога... И, и однака не знаете што правите, па камо ли? <laughs> кога сте од толпа? Значи, Дел апостолски 14 глава. Од четврта, од четврта стих, значи, продолжуваме, во иконија. И мноштвото во гравот се раздели. 14 глава, Дел апостолски 4 стих. Едните беа со јудејците, други со апостолите. Кога многобошците јудејците со своите старешини се нафрлија врз нив, да ги измачуваат и да ги убиат со камења, тие научија, и видите, случајно ова овде пак има множество со камења се, се, се гадјаат, значи слично со она што ја кажа. Тие научија за тоа избегаа во ликаонските градови во Листра, Дајмија, значи биле напртани од Иконија, и таму го проповеда Евангелието. А па нормално Божи слуга што ќе прави друго? Во листа седеше некој човек, нема ке во ноќте договор, да не читаме се, значи исцелувањето на овој човек. И што се случува како реакција после исцелувањето? Мноштвото народ, 11 стих, кога виде што направи Павле, го подигна својот глас велики на Ликаунски. Боговите станаа луѓе и следува при нас. Видите, сега веќе менталитетот на толпата овде почна. На, на Чикаго, на групата. И го нарекува Варнава, Зевс на Павле Хермес зашто тој беше началник на Словото. А свештеникот на Зевсовото светилиште, што се ноѓеше пред градот, доведе јунци, доведе венци пред градата и сакаше заедно со народот да принесе жртва. Павле и она станале богови. <laughs> Преку ноќи. <clears throat> Но кога го чуја тоа апостолите Абранава и Павле ги на своите облики, се втурнаа меѓу народот и извикаа велики, маши што правите? Што го правите ова? Зошто го правите тоа? И ние сме луѓе како вас, Но ви проповедаме да се обратите од тие суети кон живот Бог, кој ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, кој во минатите поколенија ги пушти сите народи долу по своји платишти и сепак никојаш не прекратуваше да сведоши со себе си, со своите да давајќи ви од небото дождови полуносни времења, полнеки ги вашите срца со храна и веселба, едноставно продолжуваат да проповедаат за единствениот Бог. Изборувајќи за тоа одвај, успеаја, видете сега, повторно. Менталитетот на групата, на толпата, влијанието. Одвај успеаја да го запрат народот да не им принесе жртва. Но не успеа нешто друго после. Повторно толпата. Но стигнаа јудејците оние кои што трчаве по неској кои секаде кај што ќе проповедаат овие. Од Антиохија од Иконија, значи од читавме од Антиохија биле набркани по Иконија и сега стигаат овие во Листра. По нив И во неговоја народот. И што се случува? Го каменуваа Павла и го излекува од градот, мислејќи дека е мртов. не беше така и продолжија учениците понатаму да проведат Евангелие. Значи, видите во менталитетот, влијањето на групата и толпата. Најнатре ќе ги прават богови, едва е се изврха од тоа Павле и Варнава, меѓутоа после тоа јудеците доаѓаат ги наговараат, им ги трујат умовите и овие сега толпа, значи народ, кои што собрани, ги каменуваат. Пред богови, после ги каменуваат. Тоа нешто ме посетува на Исуса. Исус не поменал нешто, нешто поинаку. Во еден ден, вика Осана, Осана, а во два-три дена подосно вика расми го, расми го. Повторно толпа. Неверојатно е влијанието на групата на толпа, знаете, ќе ви речат некојаш Ете ви веруваме на вас, вие сте малку хубави таму, сте собрале 20 души. Како да бројката е битна. А еве да читаме сега кога сме кај толпата, потврда дека кога сте значи, во една таква група на мноштво на луѓе, вие воопшто не знаете што правите сте во контрол. 19 глава дела апостолски. 19 глава од 21 стих <clears throat> ќе читаме надолу. Кога се сврши тоа, Павле Наоми во духот, поминувајќи низ Македонија, Акаја да отиде во Јерусалим, велејќи што ќе видам таму, треба и да го видам и Рим. И испрати во Македонија двајца своји помошници, Тимотија и Ераста, а самиот остануше некој време во Азија, односно во Ерис. Тоа време се подигна немал бунт против патот, Зошто некој човек по име Димитри, сребренар, кој правеше сребрени, сребрени артемидови храмови и на уметниците им донесуваше немала да ги собра и ние фирмотниците на такви нешта и речи, значи на неговите колеги. Мажи, вие знаете дека нашата благосостојба да од оваа работа, а гледате и слушате дека овој Павле не само во Ефес, туку речите во цела Азија, убеди и одврати големо множество велики дека богови направени со раце не се богови. Но не постои само опасност да, изгуби, да, да, да изгуби оглед ова наше занимање, туку и храмот на големата божица Артемида нема да биде сметан за ништо и да му се наштити на вели чието на она, која ја почитува сета Азија и целиот свет. Кога го чуја тоа, чуја неговите колеги, мноштото полни со гнев вика, велики, голема е феската Артемида. Како? Нема шанси Артемида да, да се избрише, да, да, да, да се понижи. И целиот град се побуни и еднодушно време во театарот, значи во неја арени, може да предпоставите, тоа е веќе као стадион. И одвлекува македонците гај и Аристар Павло и Сопатнис. Ако Павле сакаше да влезе, значи во истиот театар, меѓу народот учениците не го пуштија. А некои од азиските началници кои му беа пријатели, испратија при него и го помолија да не се појавува во гледалиштето. И сега видите, Едни викаа едно, други викаа друго, зашто собранието беше збунето и повеќето не знаеја зашто се беа собрани. Повеќето не знаеја воопшто зашто се наоѓаа таму, зашто се собрани. Меѓутоа, викаа сите, одат таму, урлаат сите и ние едат таму. Тоа е влијанието на толпата, на групата. Тоа што потикна од народот Александра, кога јудејците го трукаа напред, Александра пак мавна сраката и сакаше да даде објаснение пред народот Да кога дознаа дека е јудеет, сите викаа едногласно и викаа околу два часа. Голема е феската Артемида. Први не знаат ни зашто се собрале, а после затоа што сите викаат и, и тие викаат. Сите викаат два часа дури. Навиваат за Артемида во гледалиштето. Че значи, видите, кое е влијанието на толпата на групата? Че значи, спомнавме 3-4 работи, првен со лукавство можете да подпаднете Значи да ви биде затворен умот, и да се бавите со неважни работи, место да проповедате Евангелие. Место да носите радостна вест. Потоа под влијание на некои влијателни личности, проповедник, не знам, старешина, било што. И ја спомнавме, го спомнавме менталитетот на група. Е сега, кога сме веќе кај ова, да кажеме, да спомнеме при крај како ние да не бидеме затруднени. Зато што наистина е страшно, драги, драги сестри, како што гледаме по цел, буквално не сите овие глави што ги читаме од дела апостолски, овие и сечоци и, и случаеви, гледаме како јудејците, Павле, Варнава, значи учениците проповедат Евангелија, а овие другите им ги умовите на луѓето, на истите оние кои што слушнале. И страшно е да правите нешто така, може би несвесно, затоа што се, сте затруени да правите нешто такво, затоа што вие тогаш не се обирате со Христа. Вие растувате. Вие не живеете живот на слава на Бога и на одбрана на неговата чест, неговиот карактер, туку му слушате на другиот. Како да не бидеме затруени? Прво и основно, она што еднаш и државме на цела тема, мисли, уклучиво мозокот, со други Тој, кој што ми го трое умот и кој што ми зборува било што е за некој настан, за ближниот, која е моја мотивација да го правам. Читавме дека јудејците били исполнати со завист. Може би е во прашање љубомора, може би може да бидат разноразни причини. И кога сме веќе кај ова, која е мотивацијата, да, да го спомнеме и Ахитофел. Дали ќе се сетите кој е овој лик Ахитофел? Неговите совети биле од непроценлива важност на Давид, дојка Давид царува. Ахитофел бил, значи, неговиот советник. Неговиот збор, вели Библијата, таму се ценил како да, буквално од Бога, да доја. Меѓутоа, истиот тој Ахитофел ќе биде главниот предводник на бунтот на Авесалом. Значи, сосема ќе осмени таборот, ќе отиде на страната на Авесалом. Се кои се причините, можеме да наводуваме. Некои велат, некои коментари велат дека овој Ахитофел се паѓал дедо на веа, Па сакал, еве, нашел прилика, згодна прилика, пошто Авесалом дигнал бунт, имал мош на народ на народ, на своја страна да му се осети на, на Давиде за сето тоа што тој го стори претходно. Во е, и да не е тоа. Че во тој случај мотивацијата му е освета. Но е и да не е тоа. Ова ми доаѓа како знаете овие некои луѓе кои што менјаат табор во зависност од тоа која политичка партија на власт и тие од таму. Значи јас тие ги нарекувам дувни ветер развивачи. Значи буквално кај ги дувни ветер, тие таму се 17. Мотивацијата на еден човек да зборува нешто за вас или за вашата група, за вашата црква може да бидат X. И тоа секогаш е во прашање растурање, не е собирање. видовте зашто сме повикани и што, е, што значи Евангелието. Да им однесеме радостната вест на луѓето. Да се зарадуваат, да се утешат, да се ослободат од разноразни предрасуди, да се ослободат од гревот, да сватат дека имаат спасител кој што може да ги ослободи а не да ги труеме умовите на истите тие. Защото се уште го не запознаве Бога. Како што и јудејците да правят. Тоа работа се нешто има две страни. Дали во прашање е некоја случка, дали во прашање е значи, те вие како личност, па ве уговараат, збругуваат се и се што за вас, се нешто има две страни. И им се чудам на овие кои што донесуваат заклучок, отколку ќе ја слушнат само едната страна. Отворено пословица 18 глава. 18 глава пословица. Овој стих ја читам од ревидираниот превод. Овде е полагам преведен, значи пословица 18-17. Видите што вели овој стих? Првиот по тужбата си е прав, значи некој што поднесува тужба Но доаѓа противник од негов и го порекнува. Што би било ако за да пресудите некому долно ви еден сведок, значи некој што некој што тужи, нормално ќе се каже својата варијанта и и што би било ако според тоа пресудите. Значи се нешто има две страни. Услови се 25.8 можеш да А да, добро, вред. 25.8. Видите дури што вели овде. Тоа што ти го видува очите, не го изнесува е пребргу на расправа. Зашто, што ќе направиш на крајот која ќе те засави твојот грижа? Дури нешто што со очи ке видите, Немој да брзате со заклучоци, затоа што ќе се најдете во незгодна ситуација кога вашиот ближен ќе се соочи со вас да ви каже што всушност е опрашено. Значи, било што и да е, кога некој ќе дојде да ви кажува било што за вас, за вашата црква или за било што, значи целта му е да, го, да, да ви го затоје умот, треба да се запрашате, да си помислите, има две страни. И второ законие 19 глава или дали паричката има две страни. Второзаконие 19 глава, 15-19 стих. 19 глава Второзаконие. Нека не станува еден единствен сведок против човек, е, значи еден од Мојсовите закони, закон за сведоците е Нека не станува еден единствен сведок против човек, ниту за каква вина, ниту за каков злостор. Каков и да е прекршокот, пресудата нека почива врз изјавата на 20 или 30 сведоци. Ако некој е лажен сведок, а ова е гранасно во Божи очи, читавме минатиот пат, ако некој е лажен сведок, стане против некого обвинувајќи го за буна, е, за било што, тогаш двата кои се спорат нека стапат пред Господа, пред свештеникот и пред судиите кои ќе ја вршат службата во тоа време. Судиите нека спроведат основна истрага, Ако се покаже дека сведокот е лажен и дека сведочел лажно против брата си, погледнете ја казната. Направете му онака како што тој му намислил да својот брат. Откорете го злото од својата средина. Видете, вели, ова е зло. кажа дека читавме, <clears throat> шест нешта мрази Господ, а седо му се гнасни. И меѓу, да, а, меѓу другото таму, значи, беше а, лажлив јазик, потоа лажлив, лаж, лажен сведок кој шири лага и брат, она, човек кој што прави раздор меѓу браќата. Тоа е големо зло. Евангелието не разединува, Евангелието обединува, Евангелието ослободува. Но ако јазикот го користите наместо носење на радостната вест за други нешта, за правење сплетки, за обвинување, тогаш вие всушност ја вршите работата на лукавиот. И ги трудите умовите на луѓето. Трета работа треба да се запрашаме што знаеме од прва рака. Човек многу истопит прав. А не, а, знаеш, те, јас слушнав ова ми кажа, па за овој, тој што кажа, па овој што кажа Што знаеме од прва рака? Погледнете една ситуација во Дела апостолски 21 глава. 27 стих. Ова е кога Павле с Кришом ќе влезе во храмот, но ќе го откријат, че во Русалим, кога седомте денови требаше да се свршат, јудејците од Азија го забележаа во храмот, значи Павлета, го побунија целиот народ и ги ставија раците на него, викајки. Израелци, помагате, овој е човекот, кој насекаде ги учи сите против народот, против законот и против ово место. Ништо да ова не е точно. Освен тоа, ги воведе и грците во храмот. И така го нечисти ова свето место. Значи врска нема од Евангелие, значи е билиска секта. Евангелието кој што ослободува, кој што руши, значи секски предрсуд и граници. Именно тие го видоа, еве како го обвинеле дека тој ги внел грците во храмот. Тие го видоа порано во градот со него Ефесецот Трофим и мисел дека Павле го воведе во храмот. Мислеа предпоставуваа дека е така. Дали информацијата ви во прва рака или пак вие само предпоставувате. Знаете, од премногу предпоставки умишлени се премногу животи на луѓе. Затоа ние како христијани треба подалеку да се држиме на двојте работи или е, привршуваме со Јаков 1.19. Што вели Јаков 1.19? Јаково послание, прва глава 19 стих. Знаете го ово, возлюбени бракја, мој секој човек да биде врз во зборувањето. Не, врз во слушањето, а бавен во зборувањето, спор во зборувањето и бавен на гнев Зошто човечкиот гнев не создава правда пред Бога? Која е целта на гласиштата, која е целта на уговарањата? Дали помирување, дали средување на некаква си состава или пак се спотреното? Разединување. Ова е големо зло, кое што не сме воопшто да екзистира во нашите редови кои што се нарекуваме, значи црква на остатокот, последна црква, што треба да однесеме Евангелијата, Тројанската вест до луѓето. А ние, ние место тоа да ги туриме умовите на луѓето. Ова сите оние кои што може би ќе се најдат, овие зборови треба добро да се запрашаат кому му служат и што всушност прават на тој начин. Да не забравиме, Исус бил жртва на вакви луѓе старешеството, водачите им ги затроне умовите на луѓето во тоа време, кој што пак одале по умот на влијателните личности и на старешините и го распале Исуса. Сега, де пак ја повторам, пре нека Осана, Осана, цар, доаѓа, потоа истиот расмете. Нека Бог не држи подалеку од вакви нешта и да не забораваме дека не е станал збор само за наше спасение, туку и за спасение на другите, и за одбрана на Господовата чест, сето ова што го некој неколку саботи во тој контекст. Оно за што сме повикани, оно за што треба да останеме е проповедани на Евангелието, ништо друго. Носи ги на радостта вест на Евангелието. Да се зарадува некој тажен, да се охрабри некој депримиран, да се ослободи некој кој што е в робство. Тоа е пораката сите нас, тоа е пораката што Исус ни ја пренел, тоа е пораката што ни ја пренесува Библијата. Нека му е слава на Бога. Амин.